divi, viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Labdien, darbie radio klausītāji! Eh, esam kopā kā alaž eh, katru otrdienu raidījumā Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Un e, mēs jau iepriekš e, pāris raidījumos runājām par e, gastronomijas konkursu Kupids Pūn. Un tad, tad mums bija informācija, ka tāds notiks, un arī pagājušā nedēļā mēs runājām par rezultātiem. Un tiešām brīnišķīgs konkurss notika šī gada 23. aprīlī. Un eh, šodien eh, man ir iespēja sarunāties eh, arī ar šī konkursa dalībnieku un uzvarētāju, un arī dzen, ar viņa pārstāvi biedrības cerību māja, grupu mājas vadītāju Irma Kiršteinu. Labrīt, Irma! Labrīt! Jā, vispirms runāšu ar mums, jā, es eh, kā pabrīdināšu radio klausītājs, ka mums ir eh, telefona saruna eh, tiešraidē. Lūk, un, un, un mūs klausās arī šobrīd Māris Eriksons, tad, tad konkursu uzvarētājs. Labrīt, Māri! Labrīt! Jā, prieks, eh, ka atradāt laiku un eh, pieslēdzāties, eh, lai varam sarunāties un arī, dzan, ka jūs varētu iepazīstināt ar sevi mūsu klausītājus un padalīties droši vien tajā, kā mm, nu, savā priekā pār visam gribās teikt. Halo, jūs mūs dzirdat? Halo! that far. But you have pulled me close, you'll never let me go. I'm safe forever in your arms. Your promises I cannot break, and I know. Dzirdat mani? Jā, mēs dzirdam, mēs jā. atvainojamies. Jā, nu, atvainojamies arī klausītājiem, tad, tad uh, telefona sakara pārtrūka, bet uh, labi, uh, Irma, pastāstiet, uh, tad uh, kā radās iecera piedalīties šādā konkursā? Uh, Karis Latvija piedāvāja mums šādu iespēju, Mēs saņēmām ielūgumu šo konkursu, tika ļoti tāda padziļināta informācija par šo pasākumu, kas mūs ļoti priecē un arī mani personīgi, kad personām ar invaliditāti tiek dot šāda iespēja. Tad mēs arī nolēmām piedalīties, jo mūsu mājā mēs arī grupu mājā apgūstam ēdienu gatavošanas prasmes Un Māris ir viens no tiem cilvēkiem, no klientiem, kurām šīs prasmes ir ļoti labi attīstītas. Un uh, es ar Māri parunāju, Māris teica, ka jā, labprāt, viņam ļoti patiktu piedalīties, un mēs arī piedalījāmies pagājušajā gadā un šogad. Jā, nu tad uh, Mārim jautāšu, kādas tev sajūtas bija piedaloties šādā konkursā? Mm, man, man bija jau foršas sajūtas piedalīties un patika piedalīties konkursā. Jā, ko tu gatavoji? Pagājušajā gadā es gatavoju ceptu lasa lapu salātiem un guacamoli. Un šogad gatavoju latviskās garšas uzkodas. Jā, padalīsies, kādas bija šīs uzkodas. Jā, padalīšos rūpmaiz ar cīpolu, marmelādi un pekonu, katepēls ar biespienu un sīki, bies dzīvot uh, Gazas ielu un Bāda Mikā. Un tad, tad jūs bijāt vairāk kā 20 dalībnieki un, un tu biji uzvarētājs. Jā. Jā, un es tavā balsī sadzirdu tādu lepnumu, ka tu lepojies jā. ar šo. Jā. <laughs> Un es pieļauju, ka tev bija arī kādi līdzjutēji no, no grupu mājas līdz, vai tā bija? Uh, draugi kādi piedalījās arī, nu, tevi atbalstīt, bija atbraukuši līdzi mm. tev uz konkursu? I, I, Irma bija tikai. Irma tikai bija, jā. <laughs> Jā. jā. Nu tad, uh, Irma, kādas jūsu sajūtas bija par to, ka jūsu audzēknis uh, eh, uzvarēja šajā konkursā? Uh, Eh, vērojot konkursu norises, vērojot, sekoja līdz katram dalībniekam, kurš gatavoja gan eh, ēdienu un, vai kokteilis. Eh, es pati pēc profesijas esmu arī pavārs, pirms tam biju šobrīd strādāju kā sociālais darbinieks. Eh, man jau ir tāds, tāds profesionāls skatījums, un es tur saskatīju uh, pat citus kandidātus uz uzvaru. Bet es biju patīkami pārsteigts, kad Mārcis uzvarēja. Jā, man, man tas bija. Es domāju arī, ka tas ir tāda, tāds lepnums par, par cilvēku, kurš, kurš spēj, kurš var. Uh, kad mans ieguldītais darbs, ko mēs kopā abi darbojāmies, kad viņš nesa uh, nu, tādu panākumu, nesa augļus. Mm. Tāds mēs bijām ļoti priecīgi. Un, eh, kā šāda izvēle nāca par tā, eh, tā, tādām latviskām uzkodām? Par latviskām uzkodām nāca, nu, mēs esam latviešu tauta, mm. mēs dzīvojam lauku cētā, eh, mūsu grupa māja atrodas lauku, laukuma teritorijā. Mēs paši audzējam dārzeņus, mums dārzā ir rogas, mēs arī paši konservējam un gatavojam ziemai. Uh, Un kāpēc nepagatavot no tā, kas izaugs mūsu dārzā un iepriecinās citus? Jā, mēs uh, skatāmies tagad televīzijā populāri dažādi ēdienu gatavošanas raidījumi, un tad tiek uh, izmantotas tur uh, miljoniem sastāvdaļas, jau <laughs> kādas, kuras mēs pat vispār neesam dzirdējuši iepriekš. Un, un, jā. Uh, nu, jā, nu, es personīgi, kad gatavoju arī man, nu, manai ģimenei arī garšo, jo vienkāršāk, jo, <laughs> jo labāk, jā, nu, mm -hmm. kādu tur varbūt papildus garšvielu no kādām uh, ārvalstīm, kas ir ienākušas pieliekša tad, bet eh, principā, jā, redziet, te arī, eh, ka ir tas eh, unikālais, ir tajā vienkāršībā droši vien. Jā, mēs, par to, mēs piekrītam un arī tāds bija mērķis tieši tā, jo mēs Es uzskatu, ka mēs ikdienā esam, kā jau jūs teicāt, mēs esam aizmirsuši šīs latviskās garšas. Mm -hmm. Mums jau ir viss tas, ko jūs pastāstījāt. Jā, tieši mm -hmm. tā arī ir. Mm -hmm. tā kā, mm. Man liekas, ka ir jāglabā tas, tas mantojums. Jā, paldies jā, par, par, par šo, jā, tiešām ka arī jūs savus audzēkņus uh, turat pie tām pamatvērtībām un māciet viņam tās. Jā. Sakiet, eh, vai eh, vēl kāds piedalījās no, eh, no cerību mājas? Nē, šogad, šogad nē. Mums arī vēl ir, varbūt kādam kaut padotos, bet tur vēl jāpiestrādā. Jo mūsu mājā dzīvo personas ar invaliditāti un ar diezgan smagu. Mm. Un, mm. Tur vajadzīgs ir asistents blakus un, mm. un, un vairāk katru operāciju, katru procesu parādīt, atkārtot. Mm -hmm. kā, jā. Mm -hmm. Bet eh, varbūt eh, par šiem te panākumiem mazliet pastāstīšu. Eh, došu pastāstīt Mārim, mm -hmm. kā mēs atbraucām mājās un visus iepriecinājām. Un tad arī, man liekas, pēc tās sarunas Un tās kūka sēšanas, eh, kad bija daži, kuri nu, izteica vēlmi, ka viņi arī labprāt mhm. gribētu mm -hmm. piedalīties. Mm -hmm. Jā. Jā, pastāst, jā, Māri, tā... jā, kāda bija tava sagaidīšana, atgriežoties mājās? Bija pirmais, jā, visi brīdījās, no, no kuri, kāpēc, kāpēc tā, tā kūka atrast. <laughs> salikā kūku uz galda, tad mēs tikai paziņojām, ka tas uzvarētājs. Jā. Nu, jums bija lieli svētki. Jā. Uh mhm. -huh. Vai, eh, vai tavi draugi priecājās par tavu uzvaru? Priecājās, jā. Mm. Uh -huh. Jā, un ar to jau nebeigsies viss. Tev vēl gaidāms kāds darbiņš priekšā, vai tu to zini? Kur tu brauksi? Uz kā Horvātiju. Uzvarētāji? Kā lūdzu? Uz Horvātiju. Brauksi uz Horvātiju. Un ko tu tur Jā. darīsi? Pastāsti mūsu klausītājiem. Tur būs jāgatavo. Jā, tā tad būs fināla konkurss. Fināla? Nu jā, lielais konkurss, kur būs no visām valstīm uzvarētāji Oho. sabraukuši. <laughs> Jā. Uh mhm. -huh. Jā, tev um, vai ir, ir padomā jau, ko tu gatavosi Horvātijā? Domāju, ko gatavosi Horvātijā. Uh mhm. -huh. Varbūt Irma var pastāstīt, vai jūs esat pārdomājuši, vai, vai ar šo pašu tosieties ar latviskajām garšām? Uh, skatīsimies vai to pašu, vai kaut ko jaunu paņemsim klāt, bet pie latviskām mēs noteikti paliksim. Mm -hmm. Jā, mēs noteikti paliksim. Protams, mēs viņus uh, pasniedzam uh, tādā tā kā bišķiņa augstākā līmenī. Uh, tādā kā, kā restorānu līmenī, <laughs> apmēram, cenšamies. Mm -hmm. Jā, bet uh, Es pati neesmu pavisam pārliecināta, cik personām tur būs jāgatavo. Tad mums ir drusku jāpadomā par to. Ja tas ir vienai, divām, trijām, eh, tad ir drusku vienkāršāk, ja tas ir daudz vairāk, tad, eh, tad mēs padomāsim, mm. kā mārim būtu bišķi vienkāršāk, lai nav tik sarežģīti. Mm. Un, mhm. un tas arī ir svarīgi, lai, lai cilvēkam nav jāgatavo ļoti daudz sastāvdaļu, tās visas jāliek kopā. Kā, ņemot vērā mhm. arī viņa mm. izpratni un, un, un varbūt arī uztraukums būtu. Mm. Tā, kaut gan, jā. Tomēr, ka paliksim pie latviskām un tad skatīsimies. Jā, jā. Kad, tad, kad viss būs uh, skaidrs un jau zināms, kas ko kā, tad, tad, tad uh, Cik personām bija Latvijā jāgatavo? Cik tu gatavoji personām? Trijām. Trim personām. Bija domāts vienai personai. Mm. Nu, tā kā nolikumā tad bija rakstīts, ka vienai personai. Māris atrodas Rijām, jo tādas uzskodiņas ir Zūrijā, ir cilvēks, un tās tā, tā nevar sadalīt, tad katram savs. Mm. Tas ir tāds maziņas ļoti. Jā. Es saprotu, ka pozitīvi novērtēja arī dzen, Horvātijas eh, pārstāvi, jeb eh, šī konkursa autori. Jā. Jā. Mm. Nu, tas tāds, ko tev teica, Lodrēns. Mm man novērtēja ļoti pozitīvā veidā. Jā, kā tas bija? Kā tas izpaudās? Pa, pa, parādīja visiem paš, kaut pašgatavotā sistību veidā šķīvja. Mm -hmm. Salikt e, uzkota smuki. Mm -hmm. Tā tad uh, bija svarīgs arī noformējums, kā, kā tu pasniedz no, nu jā, šo ēdienu. Jā, tas ir svarīgs arī noformējums. Uh mhm. -huh. Un kā tu noformēji savus ēdienus, savus uzkodījumus? Sa, sa, sa, sa, saliku pašgatavotā šķīvja, ko skermikā uztaisīju. Tev pat bija paša gatavot šķīvis, brīvi No, ja man bija paša gatavotas šķīvis. Darināts, jā, paša darināts, brīnišķīgi. Jā. Mm. Nu, jā, tas vēl tādu, vēl, vēl plus pienesumu deva, jā. <laughs> no, jā, tas vēl plus pienesumu deva. Mm. Jā, pastāsti, Māri, vai tu arī ikdienā gatavo ēdienu? Es eh, pat eh, vakar Sanitai pat palīdzēju gatavot eh, Jā. virtuvē. Jā. Un kā ir nu, vakar, un kā ir citās dienās? Jo es saprotu, ka tev patīk gatavot ēdienu. Cik, Jā. bieži, cik bieži tev sanāk gatavot? Katru dienu. Ja, katru dienu. Katru dienu gatavo. Un, kādi ir tavi mīļākie ēdieni? Kas tev vislabāk padodas vai vislabāk patīk, ko tu gatavo? Vislabāk patīk man kartupeļu pankūkas. Mm. Arī tās tu proti pagatavot. Brīnišķīgi. Tāds, jā. Bet tas ir ļoti tāds darbietilbīgs process, tur jāsarīvē, ir, jā, jānomizo, jāsagatavo kartupeļi, jāsarīvē, jā. <laughs> Mm. No nu jā. Tev patīk tas, jā. Mm. Brīnišķīgi. Vai tu esi cienājis ar savām pankūciņām arī, arī savus draugus? Ir ēduši, jā. Ir ēduši un, jā. un apmierināti. Jā. Patīk, jā. Mm. Jā, varbūt, uh, nu, tev ir kādi plāni arī nākotnē saistībā ar reizdu gatavošanu? Es joprojām plānoju nodarboties Mm. Jā, uh, Irma, sakiet, uh, kādas ir iespējas tālāk? Tad, nu, tagad uh, Māris ir uzvarējis, saprot, tas ļoti ir pacēlis arī viņa pašapziņu, vai uh, ir, vai, nu, jūs esat uh, apsvēruši tādu iespēju, kaut kur viņš varētu varbūt arī, nu, mm, nu, vairāk vai mazāk profesionāli to darīt? Um, tas, kas attiecas Māriņu, jau ir izglītība, pamāra palīdz, um, uh, kuru viņš mm. ieguva Jumpravas. Jā, jum, Jumpravas skolā. Jā, mm. kaut kas. Bet uh, tas mums Latvijā ir viena ļoti liela problēma šo cilvēku nodarbinātība. Mm -hmm. un, un, un tas ir jau ilgstos jau daudzus gadus. Kaut kas maziem solīšiem iet uz priekšu ir uzņēmumi, kuri labprāt iesaist personas ar invaliditāti, bet uh, mēs dzīvojam Siguldā. Uh mhm. -huh. uh, šeit īsti šobrīd nav varbūt veikalos tur krāvēji un tādi, bet uh, cilvēks ar, ar tām ārsts, piemēram, invaliditāti, viņš nespētu strādāt visu darba dienu. Un darba devējiem nav, viņš nav interesēts, lai viņu paņemtu darbā tur uz četrām stundām vai cik. Uh mhm. -huh. Un vēl ņemot vērā arī to, mēs ar Māru esam ļoti daudz par šo runājuši, uh, kad uh, tā pašapziņa un tā vēlme ir viens, bet spēja ir kaut kas cits, kad ir jātrenējās, jāmācās. Arī, protams, jāņem vērā ir cilvēku veselības stāvoklis un, un, un, un spējas tādā ziņā, jā, bet Mārim motivācija ir ļoti liela, un es ļoti priecātos, ja viņš, nu, viņš spētu kaut kur iesaistīties kādā darbiņā un kaut ko darīt. Mm. Vismaz mm. tā kā pavāra palīdz virtuvē griezt un, un, un, un pasniegt un mazgāt, nu tā. Mm kā Māri aizvedu pēc konkursa uz restorānu, lai Māris iepazīstas ar, eh, ar pavāru darbu. Viņam ļoti patika, viņam arī pavāri izstāstīja tieši tāpa visu banketiem. Māris iepazinās ar virtuves darbu, ar, ar visu to sistēmu, un arī pavāri ļoti, ļoti tā izsmeļos viņam izstāstīja un parādīja procesā, kā to puskodas, uh, eh, kā mēs, cik liela ir ēdienkarte, kāds ir apjoms, cik daudz ir jāpagatavo un tas Mārim tas ļoti patika. Jā. Un mēs arī eh, plānos, man ir vēl ar viņu doties uz, uz, uz, uz virtuvēm vai uz kādām meistarklasēm, lai attīstītu tās mā, māra prasmes ēdienu gatavošanā. Vai jūs eh, pirms došanās uz restorānu arī informējāt, ka Mārs ir eh, šāda konkursa uzvarētājs? Jā, mēs aizbraucām tur uz vietas, un tad mēs izstāstījām, un mhm. pavāri puiši spieda roku. Jā, tā bija. Māri, jā. Mhm. Jā, prasīja, ko gatavoja, tā kā interesējās par visu to procesu, kā tas notika un cik porcijas bija jāgatavo. Mm. Uh, Māri, kā tu jūties, uh, kad arī cilvēki no malas uh, šādi novērtēja un, un tu saņēmi arī tādu rokas spiedienu no īstiem pavāriem? Kādas bija tās sajūtas tev? Man bija pacilājuša, pacilājuša sajūtas un, un, un, un prieks man bija. Mm -hmm. Jā. Um, tas uh, uh, Irma jautāšu tev nu, tas paplašina taču arī, arī māri tādu redzesloku tālāk. Jā, tieši tā. Mm -hmm. uh, tieši tā, un es par to tikai priecājos. Es tiešām esmu ļoti pateicīga tiem cilvēkiem uh, no Horvātijas, kuri šādu kustību, šādu projektu mm -hmm. ir mhm. iesākuši un aizsākuši. Mm -hmm. Un Mārcis arī man pievienojas, kas savu es arī. Mm -hmm. jā, mhm. kas, uh, Mārs arī priecājos. Jā, jā, jā un, uh, lai, lai vairāk būtu šādu projektu, lai vairāk būtu cilvēkiem šādas iespējas piedalīties, darboties, mhm. jo mūsu biedrībā cerības pārni, eh, mums ir arī sociālais uzņēmums visi var, un viņš ir tapis no tāda sauklīša, ka tie cilvēki var, un mhm. visi var, ne tikai mēs bez uh, trūkumiem vai bez slakšanām, bet arī tie cilvēki, kuri spēj, prot, var, uh, Es, es ikdienā aizēju arī dažreiz pasaules, ko viņi dara specializētās darbnīcās, vai vēl es par to neprotu un nemāku. Tas process, tur filtrēšana, vēl kādas, nemaz nu, nav tik vienkārši to pašu mālu apstrādāt. Mm -hmm. Jā. Jā, Māri, tu arī nu, pastāstīji par to, ka tu darināji šo šķīvi, māla. Uh, Jā. Ko tu vēl dari, ar ko tu vēl nodarbojies? Tātad tev patīk gatavot tējas, tu apmeklē keramikas nodarbības. Kas ir vēl, kādas ir vēl lietas, kas tev patīk un ko tu dari? Tad es eju, tad es eju dziedāšanā, dejošanā. Mm. Mm -hmm. Un, un ceturtdien jābrauc uz Rīgas, nāc līdzās konkursus, uz, uzstāties. Kur uzstāties? Dziedāšana? Nāc līdzās, eh, koncerts uz Rīgu jābrauc jā, uzstāties. Jā. Un tu dejosi, dziedāsi? Dziesma būs. Dziesma, dziedās. Mm. Nu, brīnišķīgi, tad, tad eh, tev ir daudz talantu. Jā. Mm. Un es dzirdu tādu lepnumu tavā balsī, <laughs> ja? tu lepojies. <laughs> Man, ar, man arī ceļot patīk tikties ar draugiem, ciemos braukt. Mm. Tad, tad tu arī tāds ļoti sabiedrisks cilvēks esi. Es tu gan, jā. Mm. Jā. Uh, Irma, sakiet, kas būtu jāmaina mūsu zemē, lai dotu plašāk šādu iespēju? Mārim ir daudz talantu, un es tad, tad pieļauju, ka ne tikai Māris vien, bet arī nu, citi mm, iemītnieki, ja, kas eh, jā, dzīvo jūsu centriņā. Viņš ir komunikāls, sabiedrisks, eh, viņš ir eh, tāds prieka pilns, <laughs> kā es saprotu arī, mhm. bet ir iesprostots šaurā vidē. Protams, pateicība Dievam par to, ko jūs šo cilvēku labā darat un ka jūs dodat šīs iespējas tad, tad attīstīt talantus, spējas. Jā, jūs sakat, ka uh, ka viņiem ir vairāk jāstrādā un vairāk jāatkārto kādas darbības, lai viņi iemācītos. Mhm. Tāpēc arī nu, milzīga pateicība jums, jums un, un visiem <laughs> jūsu kolēģiem par uh, pacietību, bet uh, tomēr sabiedrība nav uh, atvērta. Kas būtu jādara? Jā, paldies par labiem vārdiem. Šis darbs, ko mēs darām, tas ir principā no manas puses, tas ir sirdsdarbs. Viņu var darīt cilvēks, kurš saprot tos cilvēkus mīl un kuram nav nekāda aizspriedumu. Jo, protams, ne visi iztur, kas nāk kolēģi, tāpat mainās. Kas būtu tas, tas kas attiecas uz mūsu biedrības darbu, uz mūsu tieši grupas mājas darbu? Mēs tāpat ar jauniešiem dodamies uz sporta pasākumiem, uz sacensībām, dodamies ciemos pie, no, pie vienas grupas mājas uh, iemītniekiem vai uz citu. Dodamies uz kultūras centru, uz izstādēm, dodamies uz uh, koncertiem. Ar kādu kaut kur braucam, aizbraucam, tad vai nu pie ārsta, vai kur tam mēs arī ejam, kafejnīcā aizejam kaut ko, apskatāmies kādu vēstures objektu. Uh, paši rīkojam pasākumus, uzņemam piemiņas savā mājā. Tādējādi mēs arī uh, sabiedrību izglītojam. Mums ir arī uh, fotografija izstāde, tāda fotostāsta 30 uh, cilvēkiem, kuri pie mums dzīvo. Šī ir tāda ceļojošā izstāde. Uh, šobrīd viņi atrodas Pauskas novadā Svīs, es, lai es nesamalotu Svīs, tenes mūža, var samaloties bišķiņ to vārdu, mhm. nosaukumu to vietu. Mhm. Uh, tā arī ir jau tāda sabiedrības izglītošana. Mēs uh, biedrības cerības pārni vadītāji Eva Vīšina ļoti daudz iegulda uh, Uh, un arī viņa ir kā domas deputāte, un arī viņa ļoti daudz šajos sociālajos jautājumos um, iesaistās un, un veido kaut kādas jaunas inovācijas. Tāpēc vien, lai šie cilvēki būtu saredzami, sadzirdami, uh, Un mēs vienmēr uzsveram, ka viņi ir tieši tādi paši sabiedrības locekļi, kā mēs visi. Mm -hmm. Jā, e, mums nekad nav kauns ar kādu iet uz ielas e, ar cilvēku, kurš ir drusku savādāks kā citi. Mēs ejam tieši tāpat, kā es iesaistu savu kādu tuvinieku vai ko. Varu rokā pie rokas viņu paņemt, varu viņu apķert tā tālāk. Bet galvenais ir, lai viņi iet sabiedrībā. Mēs viņus arī vedam sabiedrībā. Mēs viņus mācām, mēs viņiem stāstam, rādām un jo vairāk viņi dodas, jo viņi paši arī ir tādi nu, pārliecinātāki. Mm -hmm. Jā. Jo ikdienā arī mūsu jaunieši dzīvo grupu mājā, bet katru dienu viņi dodas uz Siguldu. Uh, mēs dzīvojam no Siguldas, uz 6 km lauka mājā, bet viņi katru dienu dodas uz Siguldu uz dienas centru, uz specializētām darbnīcām darboties. Viņiem tas ir kā darbiņš. Tur ir mhm. kas lauž sveces, kas auž, kas lupatiņas griež. Uh, Eh, kas ar mālu darbojās, tur tiltēšana, tad pielāgots katrs spējām. Un, un, un cik viņš prot, cik viņš var, un, un tad daži jau arī attīstās vairāk, viņš sāk ar lupatiņām, pēc tam jau viņš auž to paklājiņu, mhm. tas mūs ļoti priecē. Mm. Ko vēl sabiedrībā? Jā, ļoti daudz ir, uh, tas ir valsts, pašvaldības darba devēja līmenī, lai nodrošinātu viņus ar šo darbu, šos cilvēkus ar invaliditāti. Uh, ar, ar funkcionāliem. Vairāk ir runa laikam par garīgu raksturu traucējumiem, jo nav, nav tā ir jau arī ar invaliditātes, ar funkcionāliem traucējumiem, kur cilvēks kā, nodarbina, bet vairāk garīgu raksturu traucējumiem. Jā, kad, kad šai jomai nu, viņiem nav tas, tas uh, darbiņš. Kas būtu valdībai jādara, lai atbalstītu šādi? Es mm. domāju, vairāk mainīt, mainīt to likumdošanu. Uh, man liekas, tad vairāk atbalstīt tos uzņēmējus, kuri uh, darba devējus, kuri piedāvā šo darbu vai nodrošina darbu tiem cilvēkiem. Mhm. Uh, kaut kādas arī varbūt nezinu, nodokļu atvieglojumus, asistenta apmaksu, tas, kurš tam cilvēkam palīdzēs tajā dienas laikā. Mhm. Mhm. Tā, jā, tāds vairāk. Mm. Nu, tas ir tāds mans, jā, ko, es, ko es redzu, ko es domāju, ko es daru. Mm. Kāpēc uh, valdība nerisina šādus jautājumus? Kā jūs, Man ir grūti pateikt, mm. kāpēc. Mm. Uh, man liekas, ka nu, es nevaru tā, es neesmu pilnīgi pret valdību, bet es tā padomāju, uh, valstī ir tā, uh, Tas ir ne tikai tas ir veselības jomā, citā. Ja tauta atbalsta, tauta ziedo, tad tautībai, man liekas, ir bišķi vieglāk. Nu, kaut ko jau dara, tā jau nav, ka nedara neko, kaut ko jau dara. Varbūt vajadzēja krietni vairāk. Es ne, man nav tāda ārvalstu pieredze, bet zinu, ka tas viss noteikti ir savādāk. Mm -hmm. Jā. Nu, tā tad kaut kādas ieinteresētības trūkums vai vērtību jā. jautājums droši vien, jā? Jā, mm -hmm. jā arī. Un, un vairāk sabiedrībā uz, kā uz ielas socializējoties, nu jā, viss sabiedrība ir jau pieņemošāka Nav, nav kā kādreiz bija tur nosodos skatieni vai repliks vai vēl kaut kas. Ir jau izglītība arī ir iekļaujot, kas jau māca citiem bērniem uh, būt līdzjūtīgiem, empātiskiem pret tiem skolēniem, kur viņiem vai bērniem, kur viņiem ir blakus un tā tālāk. Jā. Tas ir tāds vīdes pieejamība, arī jau strādā pie tā, lai, lai visiem būtu viņa pieejama, bet nu, ir vēl kur jāpiestrādā. <laughs> Jā, esmu novērojusi. Uh, Uh, dažās iestādēs, kur ir uztaisīts um, patēlājs vai vēl, bet viņš uh, reāli nefunkcionē tā, kā būtu nepieciešams šim te cilvēkam ratiņos uh, vai, vai arī tas pats uh, labierīcībās neatbilst augstumam un tā tālāk visiem ergonomiskiem. Tad, tad uh, normatīvi ir izpildīti, lai varētu Jā. nodarboties ar uzņēmēju darbību, bet jā. praktiskā pielietojuma nav. Nav īsti nav, jā, jā. Tā. Jā, nu, tā, tā, protams, tā. paldies tiem entuziastiem, kas ir uzņēmumi. Es zinu, ka Rivī, Elvī, Maksima, vēl Rīgā ir kafejnīcas un tā tālāk, kur nodarbina šos mm -hmm. cilvēkus. Jā, bet tas ir uh, iepakojumu ražotāji un tam, tas jau ir, tā ir maza daļiņa. Bet mm -hmm. uh, mums cilvēki ar invaliditāti, ar garīgi rakstīt tautsējumiem ir ļoti liels, nu, procentuāls skaits mm -hmm. valstī. Mm -hmm. uh, Māri, kāds būtu tavs novēlējums uh, citiem cilvēkiem? Tiem, kas mūs klausās, vai tādi, kuriem ir talanti, bet uh, viņi baidās izpausties savos talantos? Es uh, visiem novēlu drosmi, mm -hmm. un, un vēlreiz tikai drosmi no novēlu. Un novēlu arī citiem piedalīties šajā pašā konkursā, kurā pie uzvarēju. Mm -hmm. Tā tad uh, drosmi nebaidīties no tā, ka var kļūdīties. A, arī no tā, ka var kļūdīties, ne, nebaidīties. Jā. Tu jau gan jau arī esi daudz reiz kļūdījies mācoties, bet uh, tomēr tu neesi pametis kādu lietu, ne? Mēs centies mēģinājis. Nē, pametis gan kādu lietu. <laughs> Jā un uh, droši vien arī nedomāt, uh, ko par mani padomās citi, ja es kļūdīšos. Nedomā gan. <laughs> Jā. Paldies uh, par teviem iedvesmas vārdiem, Māri, un tiešām novēlu tev uh, Dieva svētības ikvienā jomā, ko tu dari, un Jā. tiešām, lai Dievs gādā, ka tu vari iet daudz plašāk un, uh, un arī uh, nu, iepriecināt cilvēkus un, un ar, ar to, ko tu proti, un ka tu Tieši varētu tā. pelnīt arī naudiņu, ja? tad liksim tas, to tas, Dieva rokās. Tas, tas, tā tev ir mans mērķis. Jā, tad uh, es vienlaicīgi lūkšu arī klausītājus, ka jūs paturat savās lūkšanās uh, eh, gan Māri, gan, gan arī nu, citus uh, jā, šādus cilvēkus, par kuriem jau Irma stāstīja, kuriem, diemžēl, mūsu zemē tiek dotas ļoti maz iespējas, un varbūt, ka mūs dzird arī kādi uzņēmēji, vai varbūt klausītājiem ir zinām kādu uzņēmēju, kas var uzrunāt un uzrunāt, un, un aicināt eh, jā, šādus cilvēkus arī nodarbināt pie sevis. Jo, nu, kamēr mēs gaidīsim no valdības, ka mainīsies likumdošana, jā, paies vēl daudzi gadi. Tur paies daudz gadi, tieši tā. <laughs> Jā. Paldies tev, Māri, par, par sarunu un eh, par tavu dzīves prieku, tavu optimismu. Uh, Jā. Un, eh, Irma, jautāšu jums, eh, varbūt jums ir kāds novēlējums mūsu klausītājiem? Ehm, domāju, ka vislabāk, vislielākais novēlējums, man liekas, ir katram, katram cilvēkam eh, ieskatīties, ieklausīties līdz cilvēkos, darīt savu darbu no sirds, atcerēties vienmēr, ka mēs pasaulē esam dažādi un jāpieņem ir katrs tāds, kāds viņš ir vairāk uh, savā starpā tādu draudzību, mīlestību, prieku un arī lielu pateicību tam, ko jūs darat, arī Dievu svētību. Tieši tā. Jā, lai pasaulē ir miers, miers un mm. mīlestība. Jā. Tieši tā. Jā, paldies jums, paldies liels jums, Irma un Māri, par piedalīšanos, par šo sarunu. Paldies, paldies klausītāji, ka bijāt kopā ar mums un uz sadzirdēšanos kādā no nākamajiem raidījumiem. Esiet svētīti! Paldies! Paldies uz aicinājumu! 3, 2, 1! Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos!